Jesaja sien van Amos het hier die boodskap oor die vernietiging van Babel gekry, kyk hoe die vleur waai terwyl die vijand aanval. Moedig hulle aan, Israel, waai vir hulle terwyl hulle optrek teen Babylon om die paleise te verwoes van die hoes en machtiges. Ek, die Heere, het hier die taak vir my heilige leer opgeleid. Hulle sal blij wees wanneer ek verhoog word. Ek het hulle geroep om my woede af te koel, oor die geraas op die bergen. Luister hoe die weermachte opruik. Dit is die geraas en geroep van baie nasies. Die Heere, die Almachtige, het hulle hier naartoe gebring om een leer te vormen. Hulle kom van veraf lande. Hulle is die Heerese wapens. Hulle sal die hele land vernietig. Skruw van angst, van die Heerese tijd het gekom, die tijd dat die Almachtige verwoes. Elke arm hang verlam van vrees. Zelfs die sterkste saarte smelt in mekaar van vrees. Vrees grijp hulle met verschrikkelijke pijnen, soos van een vrouw wat geboorte skenk. Hulle kyk hulpeloos vir mekaar terwyl die vlammen van die brandende staat op hulle gezichte weerkaats word. Kijk, die dag van die Heere komt, die verschrikkelijke dag van zijn gramskap en sy gloeiende toorn. Die land zal verwoes worden en ook alle sondaars. Die licht zal donker worden boekantele. Die sterren, zon en maan zal geen licht geen nie. Ek, die Heere, zal die wereld straf oor sy boosheid en bose mense vir hulle sonde. Ek verpletter die arrogantie van trotse mensen en die verwaandheid van die machtiges. Mijn mensen zal oorleef in die tijd dat ik mijn werk voltooi. Mensen zal so skaars wees soos goud, skaarser as goud uitoffer. Want ik zal die hemel skit en die aarde zal uit sy plek verskuif van die woede van die Heere, die Almachtige, kom in die tijd van mijn brandende toorn. Almal sal hardloop tot hulle uitgeput is, op pad na hulle eie lande toe, soos bokke wat gejag word, soos skape sonder een herder. Enigeen wat gevang word, zal met die zwaard doodgesteek word. Hulle baba sal voor hulle oe doodgeslaan word. Hulle reise sal geplunder, hulle vrouwen verkraag word. Ek wek die meriers op teen Babel, en geen bedrag zilver of geld kan hulle omkoop nie. Die soldaten zal die jong mannen met pijlen plaatskiet. Hulle sal geen genade hee vir hulpeloose babas, en geen sympathie doen met kinders nie. Babylon, jij is de glorierijkste van die koninkryke, die bloem van Galdese kultuur. Je zal soos Sodom en Gomorra verwoes wees as God jou vernietig het. Die stad zal nooit weer herreis nie, geslachte sal kom en gaan, maar die land zal nooit weer bewoon word nie. Arabiere sal nooit weer daar tent opslaan nie en skaapwachters sal hulle kudde nie daar laat oornag nie. Net woestijndere sal in die pijnlope rondloop, die huise sal vol uile wees, volstruise sal tussen die reenes bly, en wilde bokke sal daar ronddaans, jena sal in die vestings roep, en jakalse sal in die paleise hulle leplek maak. Babylonse dae is getel, sy tyd van verwoesting is nabij.